konjici posavjetovao bi Eh, tog emira da se boji Allaha Đelšanuhu <clears throat> bi men ma'ahu min muslimin i posavjetio ostali muslimane onom, onome u čemu je hajr. A zatim bi, kaže, rekao. Kaže, irsu bismillah. Kaže, borite se na al, sa Allahovim imenom, sa bismilom. U ime Allaha fi sabilillah, na Allahovom putu. Qatilu men kafara billah. I borite se protiv oni koji ne vjeruju u Allaha dželešanu Kaže, ugzu wala tegallu wala taqdiru. Borite se, nemojte uzimati tajno kradom od ganime, od ratnog plijena, wala taqdiru, niti da iznevjerite data obećanja. Vola tu mesilu i nemojte ubijeni masakrirati. Vola taktulu valida, niti da ubijate djecu. idha laqita aduwak min al mušrikine fed'uhum ila thalata A kaže kada sretneš tvog neprijatelja od mušrika, pozovi, pozovi ih, kaže, u jedno od, jednu od tri stvari. <clears throat> Hadis je u nastavku duži. Tri stvari koje su spomenute. Kaže, fe ejuhunna eđabek, koju god, na koju eđabuke, na koju god se odazovu od te tri stvari, znači keafir mušici protiv koji se bori kaže faqbil minhum wa kufa anhum. Primi ali se zovu i kaže kufe anhum i prekini borbu protiv njih. A onda je poslanik sallallahu naveo te tri stvari. Kaže ud'uhum ili islam. Prvo u što ih trebaš pozvati je da ih pozoveš u islam. Prije borbi, znači prije napada na kjafire, da ih pozove prvo u islam. Fe ina džabu Ako se one zovu primi od njih islam. I onda nastavku govori da ih pozove da promijeni mjesto stanovanja i tako dalje. A onda treću stvar kaže fa in ebav fas'alhum al jizya. Ako odbiju da prime islam, kaže traž, zatraži od njih da daju džizju. Fa in hum ajabuke kaže faqbal faqbal minhum ako se odazovu primi to od njih. Fa in hum abau fasta'in billahi alihim ako to odbiju Kaže, traži od Allaha Đelešanu pomoć protiv njih. Kaže, وَقَاتِلْهُمْ I onda se bori protiv njih. Hadis je duži, skratio sam. Ovaj hadis govori o tome šta je, bi, e, šta je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam e, zapovjednike vojske koje bi slao na određena mjesta prema određenim e, plemenima protiv kojih se poslanik sallallahu sallam borio ili kada su oni napadali pa, pa im se uzvraćali. I što je u stvari e, e, što je jel, potrebno da namjesnik, vladar određenog mjesta tako savjetuje svoje vojne zapovjednike. E, ono što je najbitnije u ovom hadisu, a to je da bi muslimani, a to je bila stalna praksa poslije toga, da bi znači muslimanska vojska kada bi došla na određeno mjesto da napadne, znači pozivala bi e, to, e, ljude u tom mjestu jedno tri stvari. Prvo u islam, pozivanje u islam je vađi ako to mjesto, ako stanovnici tog mjesta od kafira nisu čuli za islam i ne znaju za dao islama. ako znaju, čuli su za islam, zato što živi u susjedstvu muslimana, zato što je prošlo toliko vremena od početka islama, onda je mustehab po većini učenjaka da se pozovu u islam, a nije vađib. Ako odju da prime islam, druga stvar koja je spomenuta u hadisu, a to je da se zatraži od njih džizija. Pa ako prihvate džiziju, E, ostavlja, ostavlja se na, u njihovim domovima, u njihovim kućama, u njihovim mjestima sa njihovim imetkom, a obavezni su da daju e, taj, e, tu džiziju u godini jedan put svaka punoljetna osoba od nemuslimana tog mjesta. I ako odbiju i da daju džiziju, onda je treća stvar jel, da, se muslimani bore protiv njih. Počeo sam s ovim hadisom namjerno, svjesno e, imajući namjer da govorim o jednoj zanimljivoj temi, a to je ono e, što zaista zaslužuje pažnju i vrijeme i truda da se o tome govori, iščitava i sluša. Pogotovo u današnje vrijeme ovih veliki fitni nesporazuma, E, optužbi na račun islama i pogrešnih tumačenja e, onog što se desilo kod historije islama do dan danas. Vama je poznat dijalog kojeg je vodio ashab e, Rabija ibn Amir kada je došao do Rustuma, perzijskog vladara, kada je on pozvao da razgovara s nekim od predstavnika muslimana kada su muslimani počeli da, da pobjeđuju Perzijance u mnogim bitkama, pa je htio Rustom da vidi šta je, ko su ti ljudi, šta oni hoće. Jel? Pa ga je pozvao u svoj dvor. Pa, tada u to doba, znači, e, Perzijsko carstvo je bilo jedno uz Bizantijsko, jedna od najjačih e, zemalja tadašnjih doba. I kada je Ashab ušao u dvor, namjerno i svjesno je svojim kopljem, nije dao prvo da mu oduzmu koplje, i kada je prilazio Rustomu, svojim kopljem je poderao tepihe koji su bili ispod njega. Čime je i išaretio, kako to tumači, historičari, da, on kao predstavnik od onih koji je došao, da nisu došli radi Dunjaluka i da ih ne interesuje Dunjaluk. I da ono što je od ljepote u dvoru vladara najveće državi, tadašnje jedne od najveće državi tadašnje doba, da tu vojsku sa kojom on došao ne interesuje i da im to nije cilj. Pa ga upitao Rusum, jel šta vi hoćete? Zašto ste došli u moju zemlju? Zašto se borite protiv nas? I odgovorimo nepoznate riječi. I zaista ih treba znati imati uvijek u vidu s vremena na vrijeme ponavljati. I obični muslimani među nama. Ne samo oni koji nešto znači u ovom umetu. Na kojima je veća odgovornost nego drugima. Kaže o njemu lakad na Allahu Kaže, Allah u nas je poslao. Li nuhriđel ibad min ibadatil ibad. Da izvedemo robove, Allahove robove, od robovanja njegovim robovima, od robovanja ljudi ljudima. Kaže, ila ibadeti rabbil ibad. Da izvedemo u robovanje gospodaru, robovo gospodaru ljudi. Kaže u min adjan i od e, zuluma i nepravde vjera ila adlil islam u pravednost islama. U min diqi dunja i od tjesnoće dunjaluka ila seati dunja wal ahira. U širinu dunjaluka i ahireta koja dolazi sa islamom. I zaista je ovo, ovi su riječi obilježje prvih generacija Islama. I zato je i vrijednost koja je spomenuta u hadisu Mutefek od strani poslanika sallallahu alejhi za te prve generacije muslimana da su one najbolje. Jer ovo je bila njihova briga. Vjera, rad za vjeru i širenje vjerje. To je ono čemu se posvetili ashabi. Malo njih je ostalo u Medini i preselilo tu i tu bilo ukopano. Znamo mnoga daleka mjesta gdje su ukopavani ashabi. E, vodeći džihad, boreći se na lahom putu sa ciljem širenja ove vjere. Jedna je zanimljiva stvar. Mi u Koranu imamo ono što je spomenuto jel, e, u jednom hadisu, vjerodostom Tefak da, jedna sura ima vrijedi koliko od e, trećina Kur'ana, a to je Kulhovala sura Ihlas. I u komentaru toga, jel, e, zašto trećinu i tako dalje, zato što sura Ihlas jel, sadrži u sebi govor o tevhidu, o akidi, a odnosno da se Kur'an dijeli e, na tri skupine ajeta, znači cijelina o kojima se govori obrađuje. Jedna to je e, akideska cijelina, govori o akidi, tevhidu i sve što je vezano oko toga. Druga skupina ajeta to su ajatul ahkam, ajeti koji govori o propisima, svejedno u fiku ili, o adabima ponašanja i tome slično. I treća skupina ajeta to su Kasas. Priče prijašnjih naroda. Od vjerovjesnika e, do dobrih i loših ljudi. I ono- sve, ono, oni koji su spomenuti od pojedinaca čije su priče spominute negdje naširoko, negdje kratko. Zanimljiva je ovdje stvar, to, a to je da znači da imamo trećinu Kur'ana koji je ispunjen pričama. Priče su uglavnom slikovite. U njima se opisuje na slikovit način šta se desilo. I ljudi to lakše prihvataju i lakše razumiju i ostane im u sjećanju. Allah šanu kaže faksus ila kasas la'allahum je Poslaniku sallallahu alejhi ve kaže priča im priče koje priče? S znači, kojim spomenuti u Koranu? Kako bi oni razmišljali o njima. Uzeli pouku iz toga. Kako im bio u tome brat za njihov život. Lakad kane fi qasasihim, Allah kaže na, na, kraju sure kaže zaista u njihovim pričama, u priči o Yusufu ali i sad ono što se desilo, i sličnim pričama, i bratom li al albabi, u tome je ibrat za oni koji pameti imaju. Makane haditha juftara. To nije priča koja je izmišljena. Priče u Koranu su istinite priče, istiniti događaji. To su događaje za koje sigurno možemo reći da, su, se desili u istoriji. Za razliku od istorije koju učimo u knjigama i udžbenicima. Zašto su bitne ove priče? Pa jedan od učenjaka kaže, jel, E, da bi zaista, znači ovo je, ovo je znači, kuranski način odgoja ljudi. I poslanik sallallahu alaihi sallam mnoštvo hadisa kada govori o nekoj stvari priča priče. Ispriča priču. Pa kaže jedan od učenjaka i mnogi prije njega kaže jel da bi u stvari naš odgoj kako djece, kako supruga, kako međusobno bi trebao biti ispunjen dobrim dijelom sa pričama. Jer to više djeluje na ljude. I to je činjenica. Mi znamo, to znamo iz prakse mi lično, da oni vazi, oni daje, oni učeni koji dođu, kada na predavanju ispričaju neku priču, bila ona sada što se desila među ljudima ili u prošlosti, da ona više pažnje privlači kod ljudi i duže ostane u sjećanju, teže se zaboravlja nego kada se spominju ajeti i hadisi, oni se komentaršu. E, priča, ona ima znači, svoj slikoviti dio. Kada se govori, čovjek zamišlja kako je to bilo. I duže ostavlja i veći trag od osobe. A to je stvar čega? To je kuranski odgoj. I e, zato jel treba nastojati kada djecu odgajamo, kada mi, jel i na ovakvim skupovima e, koristimo Znači, e, treba uvijek nastojati da se nešto u kontekstu teme kad se govori da se provuče određena priča. Naravno, ne izmišljena, ne lažna, ne neprovjerena i tome slično. Da ono najbolje se vraća na kuranske priče, na priče koje spominjete u hadisma. I iz, e, iz konteksta tih priča izlačiti pouke o kojima govori drugi kuranski ajeti ili hadisi. Zato je meni namjera u narednih nekoliko predavanja u koji budem dolazi ovdje, inšalad, govorim o temi koja je historijska. E, izabirat ćemo određene tematike zanimljive. U stvari tema koja je vezana za, e, za istoriju e, muslimana koji su živjeli u zemlji koja još uvijek e, nama, dođe kao nešto jel, koje ne možemo ni osjetiti, samo smo čuli i čitamo u knjigama i čak nemam ni dovoljno informacija o tome. I čak imamo iskrivne informacije. A to je život muslimana u Endelosu. Ima knjiga određena pisa kod nas i to čak iz naših redova. Međutim, ima pogrešne stvari jer je prenošeno iz knjiga koji su nepouzdane. Onaj najzanimljiviji E, Događa je primjer spaljivanja lađa od Tarke, Benzija, da je e, e, spalio lađe kada je otišao u Endelus. To je toliko rašireno i prihvaćeno kao opća istina i o tome se priča, izlače određene mudrosti, ustvari stvari priča nepouzdana, čak suprotno tome. Jel? Neprovjerena, nikad muslimanski istoričar nije spomenuo, tome slično o čemu će biti govoran govoriti o historiji, to ne znači nešto suhoparno govoriti nepouzdano, nego istorija, znači, i naravno, opet da odmah da, znači, da podvučem, znači, e, to nije oplakivanje onog što je jel, bilo, ili kako kažu, jel, e, plakanje nad prosutim nijekom. Bilo nešto, desilo se i šta ćemo sad, jel? Treba ići naprijed, ne treba okretati glavu. Ne. Ono što je bilo prije, to se ponavlja. Osobina istorije u tome da se ona ponavlja. Ako se istorija ponavlja, znači čovjek koji poznaje događaje u istoriji, lako će prepoznat buduće događaje i svoje, svoje odredište naći u postojećem stanju a pogotovo jel, ovo što sam malo prije spomenuo, znači, e, govoriti o istoriji Endelusa. Naravno, zato trebam naše predavanje. E, govoriti o istoriji koja je trajala 800 godina. Muslimani su živjeli u Endelusu 800 godina. Kad govorimo Endelus, misli na današnju e, Španiju, Portugal. 800 godina. Znači, nije to malo. Danas nima muslimana tamo. Osim oni, nekolicina, nekoliko hiljada. Nema onih domaćih muslimana, moriskina, španjolaca koji su primili islam. Saracena i slični njima kako i nazivaju jel, u, kako i nazivaju u zapadnoj literaturi. o istoriji ne treba istoriji islama ne treba govoriti sa ciljem da bi pokretali, huškali jedni drugi, pokretali osjećanja iza kojih nema ploda, nema pametni i konkretni i korisne akcije. Govoriti o istoriji islama i muslimana znači u stvari znači u stvari da, aktiviramo da aktiviramo u sebi taj aparat razmišljanja i uzimanja ibrata u onome što je bilo iz razloga što Allah Đelešanuhu je postavio određene sunene sunenullahi, kako spomenuti u kuranskim ajetima. Allah Đelešanuhu postavio određene sunnete događanja na Dunjaluku. Volen teđide li sunnetilla tebdila i ti nećeš naći Allahovim sunetima tebdila u teđide li sunnetillahi tahvila i ti ćeš naći za Allahove sunnete promjena. Ne mijenjaju se Allahovi sunnete. U kojim je ovdje riječ sunnetima? Ne sunatima u kontekstu kojim mi smo sunnet ono što je sunnet mustehav se radi. Nego sunnete u dva konteksta je zakone koji postavio da se dešavaju na Dunjalku. O njima nema promjene. Ovo što se mi učimo iz fizike, iz hemije. Allah Žešanu je dao da vatra spaljuje. I to se neće promijeniti do sudnjeg dana, osim izuzeci. Poput primjera Ibrahima, ali Allah Žešanu je dao da voda ključa na 100 stepeni, a ne jednom na 30, a drugi put na 150. I to se neće promijeniti do sunnjih dana. To, to je jedna vrsta Allahove suneta, fiziološko-hemijski. A imamo drugi Allahove sunete. A to je <clears throat> da države i narodi i ono što se desi sa njima, nastanak jednog naroda, formiranje države, pa tog naroda, njegov uspon, završetak i sve ono između što se desi, da to ima određene sunnete kod Allah I ti se sunneti ne mijenjaju. I zbog toga treba izučavati i pričati, spominjati što se, šta se desilo u istoriji nas kao muslimana, je naša istorija. A to imamo i, u historiji ili istoriji nemuslimana. Znači u toj istoriji gdje se pojavljuju i dobri i loši ljudi. Gdje se pojavljuju usponi određeni e, perioda, skupina naroda i njihovi padovi. Ta istorija, znači, e, ona se dešava i kod nemuslimana. ima svoje određene e, zakonitosti. I namjera me mišljala da, da spomenemo te zakonitosti šta urade i kad urade muslimani, da će ići ka usponu, a šta kada radi, oni padaju. Naravno, sve ovo još potvrđuju šarijaski tekstovi. A ako bi neko pitao, pa dobro, što od sve, te historije, što, jer mi imamo historiju, jel, Emevija, Abasija, muslimanske države u, Indiji, u, u sjeveru Afrike, na ovim, na onim mjestima, Turske i tome slično. Zašto baš da izdvojimo Endelus? Zašto da o njemu govorimo? Narod opet podlačim, znači, nemoguće na ovakvim predavanjima e, reći sve što je bitno da se kaže i što je moguće, što je zapisano i preneseno ali može se napraviti rezime toga. I to baš na opisu događaja. Da bude slikovito, poput priča spomenuti, u kojem Alašanu kaže, poslanik sam znam, priča im priče, kako bi oni razmišljali. Zašto Endelus? Malo prije sam spomenuo. E, zato što su muslimani živjeli u Endelusu 800 godina. Imali su svoj početak, uspona i padova u, tom čitavom vremenu i, danas i završili su. Znači danas ne postoji Znači danas ne postoji, postoji muslimanska država u Andalusu, niti postoji muslimani u tom mjestu. Što znači moguće je, i to se dešava, da negdje živi muslimani i da poslije budu protjerani, da nestanu, i to mi svjedoci smo toga i ude na Balkanu iz tog se izvlači ibret, pouka. Pametni izvuku iz tog ibret i pouku. I gledaj kako da se ponašaju. I gledaj kako se oni prije nas ponašali, pa su opstali i uspjeli. A to je vezano baš za našu situaciju. Baš mi u Bosni. Što smo prošli, od onog što smo prošli. Gdje mi nastojimo da spominjemo nekakvih deset genocida, a oni koji su ih vršili ne priznaju te genocide i ne smatraju genocidom. Pa i ne ovaj zadnji. I onda muslimani na pogrešan način pokušavaju da prevladaju te probleme. Nisu izvukli pouku ni iz Kur'ana, ni suneta, niti iz istorije. Neko nekakvim gradnjama, nekakvih spomenika, maulizeja, Turbeta, šehidski ovi, šehidski oni. Što je tema poznata kod nas. بالله زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا